Արցախի զարգացման եւ անվտանգության ճակատի նախաձեռնությամբ մի խումբ քաղաքացիներ երեք տեղադրել են բետոնե արգելապատնեշներ Ասկերան ակնաճանապարհին։ Ակցիայի մասնակիցները նշում են, որ այն ավելի շատ խորհրդանշական է։ Նրանք վստահ են, որ արցախցիները չեն պատրաստվում ընկրկել եւ ընկճվել։ Արցախի զարգացման ու անվտանգության ճակատի համահիմնադիր Արշակ Աբ รา համյանը նշում է, որ ակցիան հստակ ուղերձ է արտաքին աշխարհին։ Մենք հրճակել ենք, որ Տնտեսական եւ սոցիալական ինտեգրումը Ադրբեջանի հետ չի լինելու, ինչը մեր համար կարմիր գիծ է եւ այսօր մենք այստեղ հավաքվել ենք, տեղադրել ենք այս արքենապատնեշները Աղդամ ակնաս ասկերան ճանապարհահատվածին հստակ հասկացնելով, հստակ մեսիջ ուղարկելով եւ միջազգային մեր գործընկերներին եւ Ադրբեջան պետությանը, որ մենք չենք պատրաստում ընդունել իր կողմից, այսպես ասած, ճակերտավոր հումանիտար օգնությունը։ Ասկերան քաղաքի բնակիչ, ակցիայի ակտիվ մասնակից Արման Ավանեսյանը նույնպես հաստատեց, որ արցախցիները դեմ են ակնաասկերան ճանապարհը, այսպես ասած հումանիտար բեռների համար օգտագործելուն։ Միակ ճանապարհը, որ պիտի մենք ստանանք բարայնային սնուցում եւ մեր իսկ կյանքի բայլաման համար Բերձորի ճանապարհն է, որը մենք ասում ենք կյանքի ճանապարհ։ Իսկ եթե չկա գազյուրի ճանապարհ, այլ ընտրանքը դա օթային ճանապարհն է։ Ավանեսյանը նաև նշում է, որ պետք է բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարել Արցախի հայկականության համար։ Միանշանակ պետք է պայքարենք յուրաքանչյուր ֆորմատով, յուրաքանչյուր բա օգտագործելով Արցախի հանրապետության կյանքը բայելավելու եւ անվտանգությունը ապահովելու համար յուրաքանչյուր ձևաչափով, յուրաքանչյուր խողովակ օգտագործում ենք, որպեսզի Արցախը մնա միշտ հայկական ու Արցախում ապրեն ու արեն, արարեն հայերը։